SOHTA kah kapitulo Yanapanakunanchikmanta Wawqipanillaykuna Pipas corruptinga, Chuya espirituta kasukuqkunam Yanapanaykichik Diosman kuterikunampa Chaytaqa ruraychik llampu sunqullaya Yanqañata hampas tentas y Ima Yana Chaynata ruraspaya Jesucristupa kamachikuyninkunata pleiche Pipas yanqapas yanqa, hatun tukuspaja kikillanmi engañakun. zapakamam kikimpa vidanta hawakunan. Sichum alin kaspaja, kikillanpaqcha alin, Hukpa Vidanwanja, manam tupachikunmanchu. zapakamam Dios man cuentata Dios pa' palabran uyariqkunaqa, Yachachiknintam Amayajam imallawanpas. Amayaham kunaha Dios Diostaha manan pipas borla mancho. y mapas tarpushantam kusichanja. Aychapa munasqallan Tarpoha, aychaman hinallam wanyuita kusichanja. Chuya espirituman hina ichaja kusichachka jina. hina, paimanta y kausaita chasquinja. Chainaha amaya y Mapas allin ruraitaja Mana paja, tiempo chayramuptinmi kusichata hina premiota chaskisunchik. Atispaha liutaya yanapasun, aswan llapanmanta Pablo pa Pablopa hatung Maina maina hatun pune kikipune qillqamuchkaykichik pipas, Sichunpipas, judiokuna hina yata agradanan karunakunallata obligasun kichik. Chaynapi cruzpe Jesucristupa wañusqanmanta rimaspa, mana Señala kanankupaq. Señalachikuichik, niqkunapas manam liu tachu kasukunko. ikichik ikichik cuerpoykichikpi kaq señalmanta alabakunankupaqmi. Ñuja michaja imamanta a monanicho, aswanja señor ninchi Jesucristupa cruzpi mantam. Ari, cruzpi Cristupa wañusqanraykum, kay caipachapi mana allin jata y hinaña sajeruni. Kay pachapi mana allin jata y hinañam sajeruan. Manam imapajpas balincho judiocuna hina señalasja caipas, utaq mana señalasja caipas. VALENJA mosoq KAIMI KAI yachachis Dios hina purispa, Diospa chihap ni moikichi, Dios ya kuyapayarispa hawkalla Jesucristo munachun. Jesucristurayku markankunam, pimampas hawachin señorninchikpa chihap Kashaita, Chainaha Amanyaya, KUNANG mantaha PIPA Sunhuita nanachichuncho icona. Señor ninche Jesucristo ya, Yana Pasun Kichi, ya Kachum.